Dilki bekadan gelmişem Fani cihanı neyleder Nilki bekadan gelmişem Fani cihana meyleden Ben dost semanim görmüşen Huri cinanı neyleden Ben dost görmüşen görmüşem Huri cinanı neyleden Gafletleyin curasın Maşuk elinden içmişen Gafletleyin curasın Maşuk elinden içmişen Ben dost kokusun almışam Miski reyhanı neyleden Ben dost kokusun almışam Miski reyhanı neyleden İsmail'im hak yoluna Canımı kurban eyleden İsmail'im hak yoluna Canımı kurban eyleden çünkü bu can kurban imiş Koçu kurbanı neylere Çünkü bu can kurban imiş Koçu kurbanı neylere Derviş Yunus maşukuna Vuslatı bulunca mesulun Derviş Yunus maşukuna Vuslat bulunca mest olur Ben nefsimi vurdum taşa Zevkü sefayı neyleden Ben nefsimi vurdum taşa Zevkü sefayı neyleden